Jesus, I thank you so much for for your love that you have downloaded upon her. I thank you that she is a woman after your heart. She's a she's a woman version of David right now. And God, I thank you that through this lecture, she's gonna lead us into a great great time of worship. She's gonna lead us into a great time of uh, dwelling in your presence. So Holy Spirit, I just ask that you come and melt every distraction away right now. Melt every uh, thing that would hinder us from focusing on you right now. And Holy Spirit, I just ask for more sensitivity to to come upon her, and that she'll be willing to stop up and change the course of direction because of the Holy Spirit's leading. And I thank you so much for the treasures that she's gonna just throw away today. That she's gonna, um, yeah, give it to us and we're gonna capture it. So I ask for more, and I ask for increased hunger right now. Yeah. I know that she's a leader, but I thank you that she's an amazing speaker. So, Father, I ask for gems to be just, yeah, thrown away and that we'll be able to capture that. In Jesus' name, amen. Amen. So how are you guys doing? 어떠세요? Is this teaching helpful for you guys? 예, 이, 이번 yeah. 강의가 도움이 Does 되나요? bring you more understanding? 더 많은 이제 지식을 주는 것 같습니까? Yeah. So when we talk about culture, it's really to bring more understanding. 그래서 우리가 문화에 대해서 우리가 가리킬 때 더 이해를 주기 위해서 가리키는 겁니다. And so like Une said, a lot of things are intertwined with our personality. Like uh, 그래서 은혜가 어저께 얘기했던 것처럼요, 우리의 성격 가운데 많은 것이 이렇게 이렇게 묻혀져 있는데. But when we have conflict or when there's a misunderstanding. 근데 우리가 이제 어, 이해가 안 가고 컨플릭트가 생길 때. And we just we don't just think about their personality or also 어, 이 성격은 좀 안 맞는 것 같아 나랑. and we you know we say, oh, I don't think that that person's personality matches mine. 그 문화에 대한 이해가 있을 때 When we have an understanding of culture. 그 사람을 이해할 수 있는 게 조금 더 쉬워지고 그리고 또한 예. It becomes easier to understand the other person. 판단을 안 하게 되죠. And it helps us not to judge that person. 왜냐면은 문화를 비교할 때 옳고 그른 거는 없거든요. Because when we compare cultures, it's not real right or wrong, right? 예. 그래서 그냥 서로 다른 다르다라는 거. Just the fact that we're all different. 그래서 여러분이 항상 그것을 이렇게 전제로 항상 까셨으면 좋겠어요. 우리는 그냥 다른 거야. So I want you guys to put that platform down, knowing that we are all different. 예. 그리고 그 다른 게 절대 잘못된 게 아니라는 거. And fact that we're that difference is not a bad thing. 예, 만약에 여러분이 연합은 우리가 항상 동의할 때 그게 연합 연합이야라고 생각을 하신다면 If you thought unity is all about all agreeing with one another, 여러분은 절대로 연합을 못 보실 거예요. you'll never be able to have true unity. 왜냐하면 연합은요, 그러니까는 사람이 각자 너무 다르기 때문에 항상 모든 것에 대해서 동의할 수 없어요. Because true unity, unity, no one can because everyone's so different, you can't really all agree with each other. 네. 그래서 제가 대학교 때 심리학 개론을 들었을 때 제가 기억나는 한 가지가 있어요. So when I was in um, university studying um, uh, when I was studying psychology, psychology uh, there's something I really remember. 그게 뭐냐면 세상에서 가장 큰 거짓말 중에 하나. One of the biggest lie in this world is 모든 사람이 나를 사랑해야 된다. everyone has to love me. 그리고 두 번째는 모든 사람이 나와 동의를 해야 된다. Second line is that everyone has to agree with me. 그리고 모든 사람이 나를 이해해야 된다. And everyone needs to understand me. 예, 그래서 여러분이 그것을 항상 믿으면 여러분은 절대로 행복할 수 없어요. Yeah, and if you guys keep thinking like this, then you guys will never be happy. 왜냐면 그건 현실적으로 불가능해요. Because in reality that is impossible. 현실은 모든 사람에게서 여러분 사랑받지 못할 거예요. Because in reality you'll never be able to be loved by everyone. 그래서 처음부터 그걸 깨뜨리세요. 해요. So I think let's just break that down from the beginning. 모든 사람이 나를 사랑해야 돼. Like 아니에요. Like everyone needs to love me. No. 예. 모든 사람이 여러분 사랑할 수 없어요. Not everyone can love. 여러분이 아무리 좋은 사람이라도 여러분에 대해서 안 좋아하는 사람은 반드시 이 세상에 한 명은 있어요. Even though you're like the most amazing person, there is still gonna be at least one hater out there who's not gonna like you. 그리고 여러분이 아무리 똑똑한 사람이라도 여러분에 대해서 동의하지 않는 그 한 사람이 꼭 있어요. And regardless of how smart you are, there will be at least one person out there who just won't agree with you. 그리고 여러분이 아무리 말을 잘하고 아무리 설득력이 있어도 여러분에 대해서 이해 못 해주는 사람이 있을 거예요. And even though you're an amazing speaker and got great skills of persuasiveness, there's still one person who will not be able to um, understand you. 그렇기 때문에 여러분 그거를 처음부터 그냥 깨트리세요. So I want you guys to just break that off from the beginning. 그래서 아 누군가 여러분 사랑하지 않고 누군가 여러분과 동의하지 않고 이해하지 않을 때 괜찮아. So when you come to a point where someone doesn't agree with you, don't like understand you, 원래 인생이 like 그런 you, 거야. It's okay, because that's life. 나 하나님은 나를 알잖아. But however, God knows me. 그리고 나를 사랑하는 나의 가족과 내 친구들은 나를 알잖아. And also the, the family that I love and the friends that I have, they know me. 그 그게 제일 중요한 거예요. That's the important part. 그래서 여러분에 대해서 사랑하지 않고 동의하지 않고 이해하지 않는다고 해서 여러분 상처받을 필요 없어요. So please don't get offended if someone just comes up to you and say I don't agree with you or I don't like you. 예. 네. 그렇죠? Yeah. 네. 그게 삶입니다. That is life. 제가 문화에 대해서 이제 오늘 아침에는 제가 쉬는 시간까지만 나누고 그 쉬는 시간 끝나고 나서는 여러분 아울리치 팀끼리 모일 거예요. So from today, today um, until break time, I'm going to teach a bit more, and after break, there's going to be times where you guys, you guys will go into your outreach teams. 예, 그래서 첫 번째는 제가 한 가지 더 우리가 꼭 이렇게 좀 인지했으면 좋겠다라는 게 있어요. So then the first thing that I just want to share is something that we want you guys to be um, more aware. aware of. 예, 그건 여러분 다 알고 있지만 우리가 서로 다른 언어를 가지고 있다라는 거. I know you guys already know this, but the fact that we all speak different languages. 예, 그래서 영어가 모국어가 아니신 분 손들어 보세요. So for those who English is not their first this language? Hands up. 네. 그래서 이거를 여러분 꼭 좀 이렇게 기억해 줬으면 좋겠어요. So could you kind of like look around and see the fact that English. 그래서 이거는 제가 영어로 할게요. So when Andrew and I were in engaged, I think. 그래서 저랑 이제 엔주랑 약혼했을 때 We had this intense conversation and we were like back and forth, back and forth. 아주 정말 인텐스한 대화를 나눴어요. 막 갔다 왔다 갔다 했던 And you know, like as you're talking, you come to this point where you're like, oh, I have to be really careful so there's no misunderstanding. 그래서 너무 대화가 인텐스 돼 갖고 이제 그때 있잖아요. 아, 내말 조심해야겠구나. 왜냐면 여기서 오해가 분명 갈수 있으니까. And even for me, I am comfortable in English, but this is not my first language. 네, 저 또한 영어는 어, 편하지만 근데 저의 어, 첫 번째 배운 언어는 아니에요. And so as we are talking, I'm like in my head, I'm like, okay, I have to be really careful that w- when I talk, it's not like, you know, bringing any misunderstanding or attack or anything, you know. So I'm really careful of like how I should say things. 그래서 대화하는 도중에 저는 계속 생각을 했죠. 아, 나 정말 말 조심해야겠구나. 어, 이, 이 자리에서 내가 말 실수하면 지금 오해가 갈 수 있겠구나라는 생각을 And 했습니다. And so what happened was I was starting to translate my sentences from Korean to English. 그러니까 제 머릿속 이렇게 하고 있어. 한국 말들을 이제 바로 영어로 통역을 하고 있었던 거 기억이 나요? And um, usually I don't do that. It's just like automatically English, automatically Korean. 네, 보통은 절, 절대 그렇게 안 하고요. 영어는 그냥 슬슬 나오기 때문에 그냥 자연스럽게 썼는데. But when there are times when I feel like I really have to be careful of how I say things, then I start translating in my head. 근데 정말 그때 중요하고 정말 내 조심스럽게 얘기할 때 있을 때는 전 계속 이렇게 반복을 하고 이렇게 통역을 합니다. 머릿속에. And so I'm I'm becoming more slow in my response and I'm like slowing down in my communication. 그렇기 때문에 계속 천천히 얘기하는 거 반응도 느리고 왜냐 다 통역을 하고 있으니까 시간이 걸리잖아요. And so when Andrew sees me, it almost seems like I'm shutting down. 근데 이제 앤드류는 그걸 보면서 제가 지금 막 셧다운되는 그런 모습이 보인다고 생각하고. And so Andrew's like, why aren't you saying anything, Terry? Like, what are you thinking? Like, tell me what are you thinking? 그래서 그때 앤드류는 계속 그런 막 얘기하고 무슨 생각하고 있어, 테리야? 얘기 좀 해봐. And and then I said. English is my second language, okay? <laughs> I need time to think. <laughs> 그래서 얘기 바로 얘기했죠. 영어는 나두 번째 언어. 시간 좀 줘. And Andrew was like, "That's a revelation." <laughs> 그래서 애니 반응했죠. 와, 나 지금 방금 계시를 받았어. It's so true. Yeah, English is not Terry's first language. 그래서 어 맞아 진짜네. 테리한테는 영어가 첫 번째 언어가 아니었구나. And so I had a disadvantage, guys. 그 저한테는 되게 디스밴티지가 있었어요 그때. And that was when he realized that he has to slow down. 그때 이제 앤드류가 깨달았죠. 아, 내가 말할 때 천천히 얘기해야 되구나. And so whenever we have these kind of serious conversations, like he knows that he has to slow down for me. 그래서 우리가 이제 지금 심각한 대화를 할 때마다 앤드류는 알아요 이제 아, 내가 지금 천천히 커뮤니케이팅 해야 되구나라는 거. And then there are times when I'm upset. 저 어쩔 땐 제가 좀 속상할 때가 있어요. And then I'm like, let's talk in Korean. Why do we always have to talk in English? You speak in Korean. 그래서 너무 속상할 때는 왜 우리 영어로 해야 돼? 야, 우리 한국말로 해 이제 막 그렇게 얘기할 때도 있습니다. So. And so this is what I wanted to bring you guys to that you have to be aware that some of your teammates English is not their first language. 그래서 여러분 알아야 되는 게 어, 영어가 첫 번째 언어가 아니라는 것을 여러분이 명심했으면 좋겠습니다. And so I was leading a team with um, mostly Koreans and then there were a few Americans. 그래서 저번에 제가 팀을 이끌었는데 어, 거의 다 미국 사람들이었고 그러면 한국 사람 몇 명밖에 없었어요. And so the, the girls were having a little bit of a difficulty with the um, male leader. 그래서 우리 여자 학생들이 우리 남자 그 리더 한번 한부 때문에 되게 좀 힘들 때가 있었어요. And so I was telling the girls, you have to tell him because if you don't, he doesn't know. 그래서 제가 얘기했죠 여자 학생들한테 너 얘기해야 돼. 그 남자 리더한테 얘기해야 돼. 아니면 몰라 얘기 안 하면. And you can't blame him if you're not telling him. 그리고 그러면 너가 he has to know what you're thinking. 너희들이 얘기를 안 하면 어떻게 그 걔한테 잘못을 이렇게 얘기해? 왜냐 모르잖아. And so I challenged the girls like over and over again because it wasn't just one girl. 그도전 계속했죠. 한 여자 아니라 많은 여학생들이었거든요. 그래서 계속 도전했습니다. 말하라고. And then there was this one girl who said, Terry, I could prepare like a five minute speech why what this person is doing like is making me feel uncomfortable. 그래서 그 중에 한 명 여학생이 이렇게 대답을 했습니다. 테리 간사님, 솔직히 얘기해서 5분이라는 그 제가 강의 내용을 만들 수 있어요. 그남 남자 리더가 저한테 얘기하는 것에서 안 좋다는 것에서. But when he comes back with a defense or asks me a question, I don't know what to say. 저는 그 남자 리더가 디펜드 하거나 아니면 어막 질문을 할 던질 때는 저는 어떻게 얘기할지 몰라요. Because I'm not prepared in English what to say. I don't know what how to say it in English. 왜냐면 영어로 내가 어떻게 준비를 해야 되고 어떻게 말할 것을 모르니까 어떻게 대답할지 모르겠어요. And then at the end I just feel stupid because I don't know what to say. 그래서 마, And 마지, he's right. 그래서 마지막에는 그냥 저는 진짜 바보같이 바보스럽게 느껴요. 왜냐면 말을 못 하니까 머뭇거리니까 오히려 그 사람이 맞고 난 틀렸다는 것이 보이니까. And so, like as they're talking, they're they're not in the same place. It's like one person has a little bit of a disadvantage because they can't fully express themselves. 그래서 그때 대화를 보면요, 한 사람이 더 advantage가 있어요. 언어가 한 사람이 더 편하고 한 사람은 없기 때문에. And so, learning a second language is can feel like this. 무슨 얘기야? And so learning another language is actually becoming a baby again. 그래서 한 언어로 한 다른 언어를 배운다는 right? 것은요 다시 아기가 된다는 뜻이에요. But the The more difficult thing about learning another language is you are in a, an adult body, but you're talking like a baby. 근데 이게 새로운 언어를 배운다는 것은 어려운 게 어른인데 모습은 어린데 말하는 건 아기 같다는 거. And because you talk like a baby, people treat you like a baby. 그래서 아기처럼 말하니까 사람들이 아기처럼 대해 주죠. And so when Andrew practices Korean, I'm like, "Oh, you're so cute." <laughs> 그래서 앤드류가 한국어 언어를 배울 때 저는 막 "어, 귀여워, 앤드류라고 이렇게 얘기를 합니다. Because he sounds like a 2-year-old. 왜냐면 솔직히 하면 두 살짜리 아기처럼 말처럼 느껴지거든요. 아기 같아요. And when he's in Korea, like now he's like an amazing leader up front, like leading. 이제 여기서는 보일 때는 좀 멋진 리더고 막 담대하게 막 이런 나서고 이제 리딩을 하지만. But when he's in Korea. 근데 한국에 있을 때는요. My family thinks Andrew's very shy. 한국에 있을 때는요, 우리 부모님은 앤조 되게 소, 소심 소심한 그런 어, 생각 어, 남자라는 걸 알. Because he doesn't talk. 말을 안 하기 때문에. Because he, he he doesn't know how to like fully like engage in the conversation. 왜냐면 그 대화에서 이렇게 나설 수 없잖아요. 언어가 안 되기 때문에. And he said he feels bad to like stop them every time and ask them like, "Oh, what what is that in English? Like what is that in Korean?" 그래서 엔준이 그게 이렇게 너무 그냥 좀 기분 그냥 마음이 아프다 내가 이렇게 맨날 이렇게 어, 무슨 말 하고 있어라고 물어볼 때마다. And so he just lets us continue our conversation in Korean and he's like more withdrawn and quiet. 그래서 이제 그냥 우리끼리 한국말 얘기하게끔 그냥 놔두고 자기는 스스로 그냥 되게 조용히 그냥 옆에서 앉아 있는 것을 보입니다. And so we might have the most most smartest, intelligent people with us. 그러니까 여기서 우리가 정말 천재들이 있을 거예요. Like 제일 똑, 정말 똑똑하고 아주 정말 대단한 분들이 있을 거예요. 코리안처럼. But because she's speaking in her second language, it might feel like ah, I have so much more. I could say this so much better if I would speak it in my mother tongue, right? 근데 이제 두 번째 언어로 사용하기 때문에 답답할 수 있어요. 왜냐면 제가 첫 번째 언어로 했다면 얼마나 더 말을 잘할 수 있을까요? I can I can actually sound smart if I if I talk talk in my mother tongue. 왜냐면 내가 스위스어로 했다면 right? 얼마한테가 더 똑똑하게 논리적으로 얘기할 수 있잖아요. And so when we talk in our second language, it's almost like you have to write with your left hand if you're right hand. 그래서 정말 우리가 두 번째 언어를 사용할 때는요 어떻게 보면 오른손을 쓰는 사람들은 왼손으로 글씨 쓴다는 그런 느낌입니다. Yeah, and so you have to understand in your team times when you're having fun in your rooms. 그래서 여러분 팀타임 가운데 또한 어, 어, 룸에서 같이 이제 재밌게 놀 때. The person who you think is very quiet and shy might not be the most quiet person when they're in their own culture. 예, 그 제일 조용하고 제일 이렇게 소심한 분들이 정말 그그 그 사람들의 언어와 문화 안에 있을 때 제일 안 조용할 수 있습니다. And a lot of times people who try to learn another language language, they, they get stuck because they hate that feeling of like ah I feel like I'm a baby. 예 그리고 또 언어를 새롭게 배우는 사람들은요 솔직히 사 스스로가 짜증날 수가 있어요 왜냐면 아 맨날 멈 그냥 멈춰 있는 느낌, stuck돼 있는 느낌 왜냐면 아기처럼 느껴지니까. And that's why a lot of people just stop. 그렇기 때문에 많은 사람들이 그냥 멈춥니다. Because learning a language takes a lot of time and energy. 왜냐면 언어를 배운다는 것은 정말 많은 에너지와 시간이 투자돼야 되는 것이기 때문에 And you have to die to your pride. 또한 여러분의 그 자존심을 내려놔야 되는 그런 프로세스입니다. And so within your teams, just really acknowledge that there are students who have so much more to say, but they can't fully express it because of their language. 여러분 이제 알았으면 좋겠는 게 팀 멤버 안에서도 충분히 말을 할 수 있는데 언어 때문에 말을 못하는 사람도 있다는 것을 여러분이 아셨으면 좋겠어요. And so you need to have more patience with with them. 그래서 그 사람들을 위해서 여러분 좀더 인내를 가주시고요. You need to ask more questions. 또 그분들을 위해서 더 많은 질문들을 하시고요. Yeah, and then also if you you are a team where you're all just freely like jumping in and just like talking at once. 그래서 뭐팀 멤버들 안에서는 막 그냥 다막 의견 내놓고 막 그냥 다 시끄럽게 막 다 말 막 많은 사람들 있다면. You have to make sure you stop and ask the quiet people what 그, they think and yeah. 그래 그럴 때마다 여러분들이 멈춰서 조용한 사람들을 어, 이렇게 얘기를 해줘야 될 예, 시간이 필요합니다. Yeah, but then I want to challenge the English as second language people. 또 제가 영어가 두 번째 언어라는 그 분들에게 도전 주고 싶은 거는요. That you have made the decision to leave your country. 여러분들이 스스로가 선택을 했습니다. 여기로 오는 걸로. and you will not have a lot of opportunities in your life to be challenged like this. 그리고 솔직히 얘기하면 여러분 삶 가운데 이렇게 도전을 받는 그런 찬스는요 많이 없을 거예요. So I know it might be challenging right now and really uncomfortable, and you feel like you sound like a 10-year-old or a 3-year-old. 그래서 충분히 이해 갑니다. 지금 이 시대, 지금 이 시즌 가운데 되게 답답하고 애기처럼 느껴지고 말이 잘 안 나오는 그런 거에 대해서. But know that it's not that long. 하지만 시간 짧아요. 솔직히 여기 있는 게. You have to continue to challenge yourself. 계속해서 도전하세요. Because if you don't, then you will never grow. 도전 안 하신다면 그러면 성장할 수 없는 거기 때문에. How will you How will you learn if you don't try? 여러분들이 트라이를 안 하면 어떻게 성장하겠습니까? And know that when you talk in your second language, it, that's not your identity. 그 또한 알아야 되는 것이 여러분 두 번째 언어를 사용할 때는 여러분의 전체성이 아니라는 거. And so you might feel a little bit silly, but that doesn't mean you're silly. 예, 그래서 여러분이 아좀 바보스럽다는 거 느껴있기 있겠지만 근데 그것이 여러분 전체성이 아니기 때문에 바보스러운 게 아닙니다. So so take the challenge. 그래서 그 도전을 받, 받으세요. Does that make sense, guys? 이해가 가십니까? Come on. And so I would and this is not only about language. 이것이 그냥 언어뿐만 아니라 It could be about age, it could be about a lot of different stuff. 예, 나이랑 또한 많은 것에 또이 그렇게 example이 될수 있는데 In a team setting or in a community setting, there are always times when you feel a little bit more powerful, and then there are times when you feel a little bit more powerless. 예, 그래서 팀 세팅 가운데서 그룹 세팅 가운데서 어쩔 때는 되게 위대하게 느껴질 때가 있고 어쩔 때는 되게 낮게 느, 느, 어, 느껴질 때가 있습니다. 우리 인간이기 때문에. Okay. So for example, when I'm leading the school, You know, sometimes I feel a little bit more powerful. Like I'm the school leader. 이제 솔직히 얘기하면 이제 리더 학교 리더일 때는 좀 뭐랄까 좀 더 위대하게 느껴요. 왜냐면 리더이기 때문에. But then there are times when I have a meeting and I'm sitting down with Lauren Cunningham and I'm like, ah, 근데, why am I here? 솔직히 어떨, 어떨 때는 되게 뭐, 스타프 미팅 가운데 로렌 커닝의 옆에 앉을 때는 솔직히 좀 낮게 못 느껴집니다. And I feel really powerless. 그 그때는 정말 힘이 없어서 느껴 힘이 없다는 거 느껴져요. And so every every time you have to remember the cycle of the cross. 여러분 그때마다 계속 기억하셔야 되는 게 십자가의 그 사이클을 계속 기억하세요. When you feel powerless, you have to remember that you have to resurrect. You have to rise up. 그래서 여러분들이 힘이 없을 때 알아야 되는 것이 다시 위로 부활해야 된다는 그런 일어나야 된다는 것을 알아야 됩니다. And it's not because there's always someone who's going to help you. 그 무조건 여러분 누군가 옆에서 도와줄 거라는 것은 아니에요. There will be times when people are like, "Oh yeah, like what do you think? Like we we need need we need you like we need your help. 예, 가끔씩 이렇게 얘기를 할 거예요. 어, 어 어떻게 생각하니? 어, 너의 도움이 필요해라고 이렇게 멘트 던질 수는 있긴 있어요. But then there are times when nobody will help you. 근데 어쩔 때는 아예 아무도 침묵 가운데서 아무도 도움을 주지도 않을 거고요. But you still have the responsibility to rise up. 근데 그럴 때마다 여러분이 책임감이 있습니다. 내가 스스로 내 극복하고 이겨낼 거라는 거. And then there are times when you have more power. 근데 어쩔 때는 반대로 여러분 좀 위대하다는 거 느꼈을 때가 있어요. For example, you speak the language language. 어, 뭐 예를 들어서 여러분의 그 언어가 그 사용하는 언어일 때. And you're the majority. 그 여러분이 제일 그 여러분의 문화가 제일 많을 때. And you have more status 그 in the world's eyes. 그래서 세, 세상이 바라봤을 때 여러분이 좀 더 뭐 스펙이 있거나. Yeah. 예. Then you have to remember you have to be crucified. 근데 여러분 그때 연명심하고 알아야 되는 것은 여러분이 그때는 어, 십자가에 못 박혀야 된다는 것을 알아야 됩니다. 기억합니다. you have to die for the other person. 그래서 여러분 다른 사람 위해서 여러분 죽어야 된다는 것을 기억하셔야 됩니다. And so even on the same day, there are times where I have to resurrect in the morning and then die in the evening. 예, 그래서 하루 안에서 많은 그런 반복이 돼 아침에는 제가 부활할 때가 있고 저녁 때는 제가 죽어야 될 때가 있습니다. And so in your team times when you feel like ah like I don't know how to express myself because I'm not comfortable in English, like you have to remember you have to rise up. 그래서 여러분의 팀 미팅 가운데서 같이 있을 때 아, 정말 내가 어떻게 이 표현할지 몰라. 내가 초라해 느껴. 그때마다 여러분 스스로 일어날 수 있어야 되는 그런 마음을 받, 받아야 됩니다. And when you are in leadership and when you have and when you're more comfortable in that setting, you have to remember to die. 그 아니면 여러분 리더십 가운데 아니면 좀 뭔가 좀어 그런 위대한 그런 세트스가 있을 때는 여러분들이 죽어야 된다는 것도 여러분이 아셔야 됩니다. So other people can rise up. 그 여러분 죽는 일에서 다른 사람들이 일어날 수 있게끔. So the cycle of the cross should always be in our daily life. 그래서 십자가의 사이클을 보시면 우리의 삶 가운데 맨날 맨날 외주 있어야 되는 것입니다. Any questions? 이거 대해서 혹시 질문 있으신 분? No. Okay, is it okay to move on then? 계속 진행할 수 있죠. 그래서 어제 제가 한국 사람으로서 하나님이 너의 보화를 잃지 말라라고 이제 말씀했다 그랬잖아요. So yesterday as a Korean I said do not um po uh, your do not lose your treasures. 음. 그래서 그때 제가 저 제 문화 안에 있는 보물을 발견하면서 제가 다른 문화에 있는 보물들을 많이 이제 이렇게 보게 되는 거예요. So as you um, understand your if, if when you see your treasures in your culture you start to see the treasures in other cultures. 근데 다른 문화 안에 있는 강점 것처럼 보물을 찾는다라는 거는 진짜 이렇게 보물 찾기랑 비슷해요. But in order to seek out the treasures of other cultures, it's really like a treasure hunt. 예, 우리가 전도할 때 하는 보물 찾기가 아니라. It's not like a treasure hunt we do when we're outside evangelizing. 어렸을 때 우리가 놀면서 했던 보물 찾기 있죠. You remember like you did like these um, uh, treasure hunt, like Easter egg treasure hunt stuff like when you're a little kid. 헤치고 다니면서 막 찾아야 되는 거야 보물을. You know, like you gotta get a machete out. You have to go through the bushes to find the egg. 그게 문화 안에 있는 보물을 찾는 듯한 그런 그림이에요. It's like that, like you get the image of how to find the treasures of other cultures. 예. 그래서 어, 이제 제가 그 스웨덴 팀 스웨덴에 있을 때. So when I was in Sweden. 저희가 이제 한 번은 어, 스태프끼리 이제 커피숍에 갔는데 So I was um, with my staff in a coffee shop. 그래서 한국 사람 두 사람 그리고 이제 그 스웨덴 친구 하나였어요. So it's two Koreans and one Swedish friend. 예, 근데 이제 한국 사람들은 이렇게 뭔가를 먹으면 꼭 같이 먹어야 되잖아요. So in Korean, like you guys already know, like we, we have to share all our food, right? 그리고 많은 경우 누군가가 이제 대신 사줘요. And usually one person actually pays for the entire thing. 예, 근데 이제 저희가 갔는데 스웨덴 친구는 돈이 없어가지고 이제 자기는 안 먹겠다라는 거예요. But the Swedish friend, because she was struggling with finance, she said, that, oh, "I'm not gonna eat." 근데 한국 사람으로서는 그거를 가만히 못 보죠. 그래서 우리가 이제 몰래 핫초코를 사줬어요. So as a as a Korean friend, we we could not see that that she's not gonna eat anything while they're together. So we secretly bought her a hot chocolate. 근데 그 스웨덴 친구가 어. 얼굴이 빨개지면서 오히려 좀 화가 화를 내는 거예요. Um, when she, the Suyashin received the hot chocolate, she, her, she kind of blushed and her head, face kind of went red and she kind of became angry. 왜냐면 왜 참견이야라는 거였죠. It's like 내가 돈 없는 거에 대해서 왜 참견이야? Because she was responding out of Why do you care that I don't have finance? Like, why is that your problem? 예, 그래서 나는 아니 왜 공짜로 먹는 걸 안 좋아하지라는 생각을 했죠. And so for me, I was like, why doesn't she like taking something for free. Like free stuff is always good. 근데 그 스웨덴 문화에서는 다른 그러니까는 남미를 참견하지 말라라고 항상 배워와요. So in Swedish culture, it's it's important that you, you don't be nosy into someone else's business. 그래서 돈 돈이 있으면 먹고 돈이 없으면 안 먹고 그냥 그런 거죠. So it's just 친구들이랑 나가면. If you have money, you you eat. If you don't, you don't. 그리고 그 안에 수치감도 없어요. And there is no shame in that. 그냥 그게 문화예요. Because 나는 that, 나고 너는 너야. So that's the culture. I'm me. You are you. 예. 근데 이제 그러고 나서 저희가 그 다음 날 이제 스텝 미팅을 하려고 하는데 So like after a few days later we had a staff meeting. 예, 근데 그 이제 한국 스텝은 이제 하기 싫은데 어 우리 그냥 이따 하면 안 돼라고 얘기를 했어요. One of the Korean staff was like, oh, I really don't want to do it. Can we just do it later?" 근데 이제 그 스웨덴 친구는 계속 고집을 부리는 거죠. 아, 지금 하자, 지금 하자. But the Swedish friend was like, "No, no, we gotta do it now. We're really persistent." 그래서 그 한국 스텝이 아 그래 알았어 그럼 지금 하자 했어요. So the Korean staff was like, "Okay, fine, let's do it now." 그래서 제가 가서 물어봤어요. 너 진짜 괜찮아? 내, 내가 이제 그 스텝한테 가서. Uh, so I went to one of the, the Korean staff and said, "Are you really okay with this?" 아니, 그, 어, 그냥 괜찮아. She's, 하는 거예요? The friend said, "Yeah, it's okay. I'll just do it." 근데 이제 미팅을 하는데 완전히 그 한국 사람은 이제 이렇게 셧다운 된 거죠. So like, 하기 싫은데 하게 만들어 가지고. So the Korean um the staff throughout the entire meeting, she was just like out. She just zoned out because she obviously didn't want to be there. She was just like 그래서 나는 이제 미팅을 주선을 하는데 이제 저도 이렇게 좀 화가 나는 거예요. So as a leader of that meeting, as I was um, organizing it, I was I was getting a little frustrated as well to see that. 그러면 싫으면 솔직하게 싫다고 그래야지 왜 말은 안 하고 이렇게 또 행동은 또 다르게 하는 거야. 그래서 나는 이제 막 마음이 열렸죠. So for me it was like oh, I was getting frustrated as well because because you agreed to be here, you said fine, let's do it. Then but why is your action not being aligned with what you said? 그래서 집에 가는 길에 제가 이제 얘기를 그래서 싫으면 싫다고 얘기하지 왜 그거를 말을 못 하냐고. So I told her as we were going back home after the meeting, it's like, hey, if you didn't like to be there, why don't you just say so? 근데 그 친구가 하는 말은. But the friend responded. 꼭 그거를 말로 해야 돼? 그냥 좀 알아주면 안 돼? that friend responds saying, "Do I do I have to say that I want to be there? Can't you just know that I don't want to be there?" 그리고 내가 매번마다 이렇게 말을 해, 하는 거 나도 힘들다고. 왜 내가 꼭 그 사람한테 맞춰줘야 돼? 그 문화에 맞춰줘야 돼? And to be honest, every week I'm the one has to like always accept their culture. Why can't she understand mine? 그래서 제가 그때 아 진짜 이게 다른 문화를 이렇게 따라가는 게 쉽지 않다라는 거를 그때 다시 느꼈어요. And again, in that moment. I was reminded again how how it's not easy to actually follow a different culture. 그리고 나서 제가 그 저녁에는 그 스웨덴 친구를 만났어요. So at that night, I went to the Swedish friend. 그래서 제가 그 친구한테는 말을 안 해도 그냥 좀 알아주면 안 돼? 그랬어요. So I went to the Swedish friend and said, "Hey, like, can't you just like kind of see and understand, regardless of us telling you like what it's like? 근데 그 친구는 나는 어렸을 때부터 추측하지 말라고 배워왔어. But the Swedish friend respond back, well, when I was little, since I was growing up, I was taught never to assume things. 그 사람이 말을 하면은 그 말을 믿어줘야지 내가 혼자서 보면서 추측하는 거는 오히려 나쁘다고 이제 배워왔다. Because I was taught that it's bad to assume things because of what you see, that you have to trust what the person says with their words. 그래서 나는 그게 눈에 안 보이는데 어떻게? So I can't see it in my eyes. Then how can I do it? 그래 제가 그때 또 알았죠. 아 이게 또 그 문화에서 우리 문화를 또 따라가 달라고 하는 것도 이게 쉽지 않구나. And again, that moment I was realized, oh wow, I can see it's, it's hard for a different culture to kind of make them follow mine. 근데 그들이 그렇게 마음이 어려웠던 거는 정말 그들이 서로를 너무 사랑하는데 어떻게 해야 될지 몰라서 이제 더 힘들었던 거죠. But the real problem was, the real hardship was the fact that they loved each other so much, but they just couldn't find that common, you know, like working out. So that's why it was so hard for them. 근데 그러고 나서 서로 노력하는 모습이 보였어요. But after that I really could see them they actually do try. 근데 그 스웨덴 친구가 저한테 그때 고백했던 게 뭐냐면 But the Swedish friend what that um, Swedish friend said 나는 솔직히 한국 사람들이랑 일하는 거 힘들어. That Swedish friend uh, honestly confessing to be honest Terry I have a hard time working with Koreans. 근데 내가 그래도 한국 이제 문화에 대해서 고, 고마운 거는 But one thing that I am thankful about about the Koreans 내가 너희를 통해서 하나님이 나에게 보여주신 게 왕의 식탁이야. But one thing I really found I've learned through you guys is the wow. the table. King, king's table. The king's table. 왕이 언제나 내 나와 내가 어떠한지와 상관없이 항상 나를 초대해 주시는 분이구나. The fact that I was able to see God's character, know that the king, the father is always ready to welcome me in whatever situation I'm in. 그래서 내가 없으면 항상 이렇게 사주려고 하고 항상 챙겨주려고 하는 그 한국인의 모습을 보면서 아 이게 왕이 왕이 식탁으로 초대하는 모습이구나라는 거를. And that I was able to see through the Koreans that as a as in the king's table that if I don't have anything that they're willing to reset me, give me what I don't have. 네. 그래서 이제 같이 그 친구랑은 거의 2, 3년을 같이 일했어요. So with 스웨덴에 있을 때. So when I was in Sweden, I worked with that friend for three years. 그래서 전도 여행들 같이 많이 다녔고. So I went to outreach a lot with that friend. 근데 한 번은 중국에 갔는데 한국인 선교사들이 있어요. So one time we went to China for outreach, and there was um, a lot of Korean missionaries there. 근데 그 스웨덴 친구가 얼마나 한국 사람처럼 예의가 바른지 저희를 보고 배운 것을 이제 그대로 하는 거죠. 그 선교사님한테. gente. But the very uh, funny thing was that my Swedish friend, because she was spending so much time with us, she learned all the Korean mannerisms and all these behaviors, so that when they went to outreach, uh, they were doing that to the Korean missionaries. 그러니까 이제 선교사들도 깜짝 놀래죠. 아 서양 친구가 이렇게 한국 사람처럼 두 손으로 받고 항상 이렇게 인사하고. So like the Korean missionaries were shocked. It's like wow, like a Westerner, like using all these Korean mannerism, like bowing down, using two hands to receive something, like total like honoring certain like mannerisms, they were shocked. 근데 제가 진짜 너무너무 감사한 거는 제가 스웨덴에 4년 동안 살면서 But what I was really thankful for when I was living in Sweden. 하나님이 제가 한국 사람으로 가졌던 가치관들을 정말 많이 도전하셨어요. That God really challenged me in the worldviews that I had about uh, my Korean culture. 예를 들어서 이제 어제 얘기했던 것처럼 이제 나는 어, 리더고 그리고 나는 얘네들보다 나이도 많고 이제 막 하는데 So like example from yesterday, like you know, I'm a leader. I have more age. I have more experience than these people. 근데 그, 걔네들은 그 타이틀이 중요하지 않아요. But for the Swedish people, title doesn't matter at all. 너가 진짜 리더면 너가 진짜 하나님의 사람이면 너의 삶을 통해서 보여줘. Because they believe that if you are a real leader, regardless of title, that you will be able to show it through your life. 그래서 그들을 보면 그들 안에 진짜 그 integrity, 그 정직함, 투명함이 정말 많아요. So if you see the Swedish people, like they have a high standard of integrity in their lives. 그래서 타이틀이 중요한 게 아니라 나이나 어떤 직위가 중요한 게 아니라. So title is never important. 그들의 말과 그들의 삶과 그들의 성품이 정말 다 일치하느냐 이게 제일 중요한 거예요. So it's the w h a t important that if their words are aligned with their actions. 그리고 그스웨 친구들이 계속 왜라는 질문을 하면서 저도 다시 생각을 해보게 됐죠. And also, as the Swedish friends keep, keep asking us why and why, I keep to I get to have the opportunity to think about myself. 저도 그때 많이 도전을 받았던 게 그 이전에는 교회에서 아니면은 어떤 이제 그팀 세팅 안에서 리더가 하라는 대로 그냥 무조건 생각 없이 했는데 이제는 진짜 아 왜 하지 하고 이제 다시 생각을 해보는 거죠. Because like before when I was in church settings or in Korea, as a leader, I'll say something and they will follow. So I was never challenged in the reasoning of behind. behind what I do. But now, because of Swedish trends, I was actually having this moment of challenging. Yeah, why is actually am I doing something? 예, 그래서 이제 종교적인 모습들이 많이 없어지기 시작하는 거죠. So a lot of the religious behaviors become to be faded. 왜냐면 이제는 내가 왜 이렇게 해야 되는지, 왜 이렇게 결정하고 왜 이런 행동을 해야 되는지 이제는 내가 이해를 하니까 Because now I have the understanding the reason why I act like this, how I worship, how I do things. 그냥 어떤 형태가 그렇게 중요하지 않다라는 것을 많이 깨닫게 되었어요. And I realized that the appearance is not really that important. 예, 그래서 제가 스웨덴을 친구들을 통해서 질문하는 것을 많이 배웠어요. So again, I was um, learn, I learned how to question through my Swedish friends. 그래서 질문하는 것을 무서워하지 않고 아 내가 질문하면 내가 교만한 거야, 내가 리더에 대해서 반항하는 거야라고 이제 생각을 안 하게 되는 거죠. So I started to realize that questioning is not actually you're questioning authority. It's nothing to do with your authority. 예, 그래서 제가 그때 어. 4년 전에 한 5년 전에 DNA 컨퍼런스를 갔어요. YM에서 하는. So 4 or 5 years ago I went to this DNA conference in YM. 예, 근데 그때 달린 커닝햄하고 로렌도 있었고 그리고 Darlene, 많은 이제 YM의 리더들이 있었어요. A lot of um, YM leaders. 예, 근데 그때 제가 그랬죠. 아, 내가 언제 이 사람들을 다시 볼 줄 모른다. And, and I, I thought to myself, I'll never be be able to see these leaders again. 내가 최대한 진짜 궁금한 <laughs> 물어봐야겠다. So I was like, I'm gonna ask all these questions that I have and toss them at them. 그래서 항상 이 앞자리에 앉아서. So I was always in the front row, front seat. 그래서 달린이 어, 질문 있어요 할 때마다 손 들었어요. So every time Darlene said, "Is anyone here has a question?" I was the first person to raise my hand. 그래서 달린이 지금도 저를 처음 만난 얘기를 그 얘기해요. So 항상 even, 앞에서 So even even today, if Darlene says something about me, she always says, "I remember you in the front seat." always raising her hand. 그리고 달린이 그거를 엄청 칭찬해 줬어요. And she also really complimented me about that. 그 질문하는 게 좋은 거라고. Because questioning is always a good thing. 예, 그래서 저는 그래서 오히려 그 질문함을 통해서 뭐랄까 제 사고가 더 이렇게 열리고 좀 이렇게 깨우친 것 같아요. And because of that moment of questioning, I think it was that a process of really enlarging my perspective. 네. 그래서 이제 저도 스웨덴 사람들을 통해서 배우고 또 스웨덴 사람들이 저를 통해서 또 배우는 거죠. So I learned so much through my Swedish friends, but also my Swedish friends learned so much through me. 그래서 저희가 이제 한 번은 중국에 아울리트를 갔는데 So one time we went to China for outreach. 중국 대학가 안에서 저희가 카페에 행사를 열었어요. So there was a, a, a university there and in a cafe play there, we we opened an event. 근데 그 주제가 뭐였냐면 다양성 안에서의 연합에 대해서 얘기를 했어요. And the theme of that event was unity in diversity. 예, 그래서 저희가 이제 많은 그게 이제 그 외국어 대학이었기 때문에 많은 외국인들이 있었어요. 중국인들뿐만 아니라. And because it was an international school, there's a lot of international people, um, even with Chinese. 그래서 이제 사람들이 그때 막 왔어요. So a lot of people came, right? 그래서 저희가 팀으로서 뭘 했냐면 각 나라마다 저희가 그 나라를 그 나라의 보물들, 강점들을 막 세워줬어요. So what we did as a team was like we would choose, like we would go around with different nations and we would start start lifting them up and declaring what the treasures are in the culture. 근데 자기 나라에 대해서 누군가 좋게 얘기해 줄 때마다 사람들이 입이 막 귀뒤로 찢어지는 거예요. But we then start to notice that when we start complimenting someone's other, uh, other nations and their culture, like their face will just like smile. They're like appear. 왜냐면 한 개인에 대해서 칭찬하는 것뿐만 아니라 그 사람의 그 국적, 그 나라에 대해서 칭찬하면 뭔가가 더 이렇게 막 살아나는 게 있어요. Because it's, when we just not only like compliment one individual but their entire nation, something happens within them. 예, 그래서 제가 한 번은 독일 친 학생이 있었어요. So at one time I had a German friend. 그래서 이런 막 나라 안에 있는 보물들, 뭐 강점들 막 얘기를 하는데 그 친구는 굉장히 어려워했어요. So I was like telling all these like amazing things, like the, the treasures. leaders within the nation. 네, 왜냐면 독일에서는 과거에 그들이 했던 일 때문에 자기 나라에 대해서 자신감을 갖는 거는 굉장히 수치스러운 거예요. But the German friend was having a hard time with this whole process because for him it was a for them it was like a shame thing, like a shameful thing to kind of like have pride in their history in Germany. 왜냐면 독일 사람들은 항상 우리 우리는 미안해 해야 돼. 전 세계 사람들한테 우리는 미안해 해야 돼라는 것을 이렇게 교육하면서 그렇게 선생님들이 가르쳐 Because they always have this mindset, they were taught and educated in Germany that they always have to be sorry. They always have to have this sorry towards the other nations. 예, 그래서 제가 독일 친구에게 아니야, 너희에게는 얼마나 뛰어난 지성과 그리고 그 투명함과 그리고 너희에게 어떤 일이 맡겨지면 너희가 얼마나 탁월하게 하는 나라인지 제가 이제 막 좋은 거를 막 얘기를 해줬어요. But told that friend, like, no, that's not true. Like your your country is amazing. Your your culture of transparency and your work of excellence excellence, like no, you're amazing. 제가 계속 이렇게 얘기를 갑자기 그 친구만 우는 거예요. Yeah, but I was I kept going right. I kept being, like you know encouraging that person about the nation, and all of a sudden that person started to cry. 왜냐면 나는 한 번도 내 나라를 자랑스럽게 생각한 적이 없는데 내가 자랑스럽게 생각해도 된다라는 것에 대해서 막 울기 시작하는 거예요. Because that person was saying, I never felt pride in my nation because I thought that wasn't allowed, and I was just it's like I was having this moment of like I, am actually allowed to have pride in my nation. 그래서 제가 서로 그 나라 안에 있는 보물들을 나누는 것에 대해서 여러분 또 이렇게 스태프들이 꽁트를 준비를 했어요. so, um, so another thing, uh, we prepared a skit again for the staff, uh, kind of demonstrating what it looks like to kind of bring out the treasures of your culture. 근데 연습을 한 번도 안 했으니까 여러분 그거는 좀 이해해 주세요. Yeah, so we never really practiced this. It's just kind of like yeah, said what we're gonna do. Yeah. So yeah, can we have the staff come up? 그래서 제가 배경 설명을 하면 So I'm just going to give you guys a background setting of what's happening. 하나님의 나라가 월마트 같다라고 한번 생각을 해보세요. I want you guys to think that like the kingdom of God is like Walmart. 예, 그래서 그 월마트 안에는 상품들이 너무 많아요. So there's tons of products in Walmart, right? 근데 그 월마트의 주인이 월마트 안에 있는 그 상품들을 이제 한 사람씩 한 사람씩 나눠주는 거예요. But the owner of Walmart now start to give these products to one person each. 왜냐면 내가 내가 가지고 있는 모든 것을 내가 다 한 사람에게만 이제 표현할 수 없으니까 각 사람에게 나눠주면서 내 왕국이 얼마나 뛰어난 왕국인지를 보여줘야겠다. Because the owner was like, okay, because I have so much product and I can't just give all this to one person. I'm going to share it around to reveal how awesome my kingdom is. 예. My Walmart is. 예. 그래서 저희 한국 사람. So we have the Korean. 그 다음에 우리 대만, 대만을 대표해요. Uh, Taiwan. 그다음에 우리 뉴질랜드, New Zealand, 그다음에 미국, America, 그리고 우리 캐나다를 대표합니다. And Canada. 그래서 저희가 이제 각 나라를 대표하면서 So we're going to represent our own country each. 그래서 자기 가지고 있는 보물들을 다른 나라와 나누는 그런 그림입니다. So this is a picture illustration of sharing the treasures within our culture with our cultures around us. 예, 그래서 예를 들어서 우리가 이제 팀 미팅을 해요. So for example, now we're in a team meeting. 예, 그래서 팀 미팅 안에서 어떻게 우리의 보물을 나눠줄 수 있는지. So how are we gonna be able to share our treasures with our with, with each other? 나는 한국 사람. <laughs> 아, 우리가 내일 통역 어, 우리가 내일 사역을 위해서 생각을 해봤어. So I thought about tomorrow's ministry. 음, 근데 우리가 그 사역 가운데에 정말 그 사람들을 어, 축복해주고 격려해주고 어, 어떻게 해야 될지를 생각해봤는데 한. I was thinking of how we can honor and really encourage uh, the contact here. 우리가 같이 축복송을 불러주는 게 어때? And so what if we sing a blessing song? 어때? So what do you guys think? What do you think about sharing about singing that blessing song? 내가 한국에는 저, 정말 수많은 축복성이 있는데 내가 그거 너네들한테 쉬운 거 하나 가르쳐 줄게. So there's a lot of nice, cool blessing songs in Korea, but let me just share one with you. 당신은 하나 하나님의 따라해봐. <laughs> 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 주께 돌아오게 되리 And so the song means that you are a vessel from the Lord and that the nations will be blessed by you. Wow. Um, so yeah, guys, um, I was just thinking like, you know, like, what, what can we like? I was just thinking like new challenges for us, right? So as a team, you know, as I was thinking of like these new ideas of like what we can do for the gospel to expand, right? So I was thinking of like, you know, this this this app, you know, this came out, I don't know, and I was thinking maybe we can use this app in a way of like enlarging God's kingdom. I don't know if like just like kind of I don't know if it's gonna work, but I feel like this it can be the new thing that's needed for this generation. Like, what do you guys think? Yeah. Yes, so so I'll, I'll I'll teach you guys how to make this app. 그래서 이 세대를 위해서 우리가 하나님의 그 나라를 전하는 데 있어서 앱을 통해서 나누는 게 어때? It's, no one did this before. 언니 누구도 이거를 만든 적이 없어. Um, I'm thinking of calling it like uh, the Face Bible. <laughs> 그래서 Face Bible이라고 부르는 게 어때? Yeah, it's just gonna be like a social networking thing where you get to post pictures about yourself. 예, 그래서 소셜 미디어에서 자기 사진 But because it's 올리고 called Face Bible, you definitely have to refer to the Bible scriptures. 근데 또 Face Bible이기 때문에 성경이랑 연결해서. So you take selfies of your food, whatever it is, 그래서 자기 셀피를 and then you'd be like John 3:16, for God so loved the world, he gave his only son. You know, just 그래서 like, 요한복음 3장 16장을 인용하는 거지. It, but it gets the scriptures out, right? 예, 그래서 무조건 성경 구절을 전하는 거지. Yeah, like so face Bible. Yeah. cool. All right, so I thought like our hosts and our the friends that we're meeting on outreach, like maybe I think we should have a dinner for them. So 내가 생각했을 때는 우리를 도와준 선교사들을 위해서 우리가 저녁을 만드는 거 어때? Like I'm from Taiwan, and so I feel like we're really good at family stuff. style dinners. 그래서 대만에서는 우리가 항상 가족이 모여서 같이 식사를 하거든. And so can we like get one of those like tables with like the lazy Susan in the middle and like 그래서 안에 원판 있는 우리가 식탁까지 준비해 가지고 Good idea. Yeah. yeah. I think they really enjoy that. 예, 그러면 선교사들이 진짜 좋아할 것 같아. Come on. So for the ministry we've been doing for the past couple of months. 그래서 지난 달 동안 우리가 했던 사역은 We've been doing things pretty much the same the whole time. 그래서 항상 똑같이 좀 했잖아. But I think that we can start doing things differently. I think that we can improve on the way that we've been doing ministry. 네, 우리가 지금까지 effective. 했던 사역에 대해서 조금 더 이렇게 개선시킬 수 있지 않을까? So I just want to bring some ingenuity to what we've been doing. 우리가 한 것에 대해서 좀 새롭게 우리가 했으면 좋겠어 이제는. So instead of just going out and preaching on the streets, what if we go out and start doing dramas to people? 예, 그래서 우리가 나가서 그냥 말로 복음을 전하는 게 아니라 드라마를 하는 건 어때? And what if we take the app that is the praise is teaching us how to make, yeah. and we show people how to download it on their phone so it doesn't just fizzle out online, you know? Yeah, that's good. So 프레이즈가 만들어주는 그 앱을 통해서 우리가 나가서도 사람들한테 다운로드 할 수 있도록 도와주면 어때? How about Canada? <laughs> Sorry, guys. I, uh, I I didn't think about a whole lot, but uh, you know me being Canadian, I've really thought about, you know, just the culture in the team. And, you know, I just want to really thank every one of you for the different cultures that you bring because I want to be more, multicultural, you know. And so I thought that, you know, we could even just open the doors to our team and expand our team a little bit by bringing in some more cultures, you know, because I'm all about diversity. So I feel like we're only a part of the picture. I feel like there's some more that we could kind of bring in. So what if we were to go out and even recruit some new team members from like the local church? And then we could also really get involved in some like you know, uh, like some min- mercy ministries, you know, and try to like end poverty and things like that. Because we're really just about, you know, like social injustice, and we want to minister to that as well. Do you know what I'm saying? Because that's what we're all about. <laughs> so, thank you, thank you, Krister, for helping me out. 그래서 캐나다는 문화를 굉장히 이제 존중하는 문화인데 다른 다양성을 그래서 다른 문화가 들어올 수 있도록 우리가 더 우리의 문을 열어주면 어때? So I know it looks a little bit silly. 좀 유치한 거 알아요, 여러분 앞에서 한 게. But just for just to give you an illustration. 여러분들한테 이제 그림을 보여주기 위해서는 This is what it means to share your giftings and your treasures. 여러분들의 은사 또 여러분의 보물들을 나눈다는 것이 이런 모습인 것 That is 같습니다. not, you don't just keep it to yourself. You, you're not just like, oh, I feel good about myself. 그 여러분들이 그냥 혼자서 갖고 어, 내가 잘하니까 나 혼자서 이렇게 잘난 척 할래가 아니라 But as you share your giftings and your treasures, 근데 여러분이 이제 그 나누면서 은사랑 같이 나눌 때그 it's like your treasure box it expands. 여러분의 그 보물 상자가 더 확장되어 커진다는 것을 여러분 봤으면 좋겠어요. And so when you gather as a team, come as a Korean, come as an American, come as a Canadian, come as a Swiss. 그 여러분들이 다 팀으로 올때 여러분들이 미국 사람으로서, 한국 사람으로서, 스위스 사람으로서 다 and, 왔으면 좋겠어요. And bring in that voice of like, what about like, let's honor people more. People more. 그래서 여러분의 그그 어, 그 말을 가져왔으면 여러분의 언어를 가져와서 우리가 저더 하는 사람들을 우리가 존중해 주자. In Korea, this is how we honor people. 왜 한국에서 우리 이렇게 존 존중하거든. 우리 저 존중해 주자 사람들을. Yeah, in Taiwan, this is how we honor family. Like we eat together. Like let's let's cook dinner for the locals. 그 대만에서는 우리 이렇게 가족을 이렇게 중요하게 여겨. 그래서 우리가 사람들을 위해서 밥을 만들어 주자. And I'll prepare Taiwanese dish. 그리고 나는 대만 음식을 만들어 줄게. And Americans, you guys have so much innovation and leadership. 그리고 미국 사람들은 리더십 있고요. 그 또한 창조적이 있죠. There's a pioneering gifting in you. 그리고 파이닝을 하는 그런 은사가 있죠. And so guys, let's do something that nobody else has done before. Like let's do something new. Let's pioneer. 그래서 야 우리 한 번도 안 사람 다른 사람이 안 한 거 한번 도전해 보자. Yeah, and for Canadians, you're so diplomatic. You always love peace. You're like the peacemakers in the team. 그리고 캐나, 우리 캐나다 사람들에서는 막아너 평화를 되게 너무 좋아하죠. 이게 평화, 다 연합 그런 것을 되게 좋아하는 것 같습니다. They will help you solve the conflicts in your team. 네, 그래서 팀 안에 있는 그 문제들을 해결해 줄수 있는 그런 은사를 갖고 있어요. The Canadian passport is like the most precious. 네, you are always welcome, whatever nation you go. 네, to. 캐나다의 그 여권이 어떻게 보면 제일로 뛰어나요. 어떤 나라든 다 들어갈 수 있어요. 캐나다 갖고 있는 분들은. And then New Zealand was that creativity? Creativity pioneering. <laughs> yeah. So New Zealand. yeah. We can and share America. You, and <laughs> yeah. and then if there's creativity in your nation like bring that to the table like yeah like what if we just do it something like do something different you know sounds like america <laughs> 그래서 예, 뉴센 사람들도 되게 창의적이 있고 예. 네. Yes. But thank you guys. 감사합니다. This wasn't like practice or rehearsed at all. 예, 절대 한 번도 우리가 연습한 게 아니라서요. I'm so thankful. So as we treasure other cultures, be yourself. 그래서 우리가 다른 you don't 문화 have to be, try to be another nationality. 그래서 우리가 다른 문화들을 우리가 본물들을 어, 존중해 줄 때, 어, 그냥 여러분의 그본 모습을 보여주세요. So be yourself as a n American, Korean, Canadian, Swiss, Brazilian. 그 여러분들이 그 여러분 본 모습, 여러분의 문화, 호주, 미국, 한국, 어, 스위스, 브라질 그런 모든 그런 언어 아, 문화를 가지고. But you don't have to be defensive of your culture. 그렇다 해서 여러분들의 문화에 되게 방위적일 필요는 없어요. 이렇게 방어. 어, this is how this is a Korean way. Like you just don't understand Korea. 야, 이건 한국 사람들이 하는 문화야. 너 너 몰라. 막 그러면서. You don't have to be defensive. 막 그거에 대해서 방어를 할 필요가 없습니다. You just have to be you. 여러분이 그냥 여러분 본 모습 보여주면 됩니다. Because nobody's going to take that culture away from you. Nobody's going to destroy your culture. 왜냐면 여러분의 문화를 훔쳐가는 것도 아니고요. 그것을 문화를 더럽히는 것도 아니고요. So just enjoy each other's diversity. 그냥 여러분들이 다른 사람들 다양한 문화들을 같이 즐기고 같이 좋아했으면 좋겠습니다. And so before we break, 그래서 우리가 멈그 브레이크 휴식 가기 전에 I want you to I want you to take out your Bible. 다시 여러분 성경을 다 꺼냈으면 좋겠어요. And then I want you to meditate on Romans chapter 12. 여러분들이 로마서 12장을 묵상했으면 좋겠어요. And so, like we shared yesterday, 그 여러분이 어, 어저께 우리가 나눴던 것처럼 그래서 바울이 이 로마서를 썼을 때 So when Paul wrote this um, book, 이 유대인들하고 이방인들이 사이가 안 좋기 때문에 그것에 대해서 이제 거론을 하는 거죠. because he was um, he knew that there was um, disunity amongst the Jews and the Gentiles, so that's what he was um, tackling, right? 그래서 12장을 읽으실 때 So if you read um, chapter 12, 예, 여러분 그냥 개인에 대한 것에 대라고 생각하지 말고요. I don't want you to think individually like like when you're reading this. 자, 바울이 다른 두 개의 문화 집단에 대해서 지금 얘기를 하고 있다라고 한번 생각을 해 보세요. I want you guys to think that Paul is addressing these two different cultures. So 바울이 너희 서로 사랑해라고 했을 때 So when Paul was saying, "Hey, love one another." 그래서 어, 정민이하고 캐시 너희 둘이 서로 사랑해라고 얘기한 게 아니라 It wasn't like, "Hey, Jongmin and Cassie, I want you guys to love one another." It wasn't just like that. 이방인들, 유대인들 서로 사랑해 이거예요. It was saying, it was addressing Jews, Gentiles. I want you to love one another. 서로 존중해. Honor one another. 예, 이거는 그 인종 집단에 대해서 얘기를 한 거예요. This was talking about the diversity within the um, races. 그래서 그거를 염두에 두신 상태에서 이 12장을 한번 묵상해 보세요. So knowing that there's two different races, I want you to read Romans 12. 예, 그리고 같이 묵상하고 And let's meditate on it. 그래서 여러분에게 65분을 드릴게요. I want to give you 15 minutes on meditating this chapter. 그리고 나서 여러분 쉬는 시간을 가질 거고. And after that, we're going to have a break. 그리고 나서 여러분 아울리치 팀끼리 모여서. So I want you guys to go into your outreach teams. 처음에는 여러분 로마서 12장에 대해서 어떤 하나님이 어떤 것을 말씀하셨는지 나누시고. First of all, we want to like talk about what you got out from Romans 12 and kind of share that of the things that you received from Romans 12. 그리고 나서 여러분이 팀 안에서 제가 몇 가지 그냥 제안할게요. 그건 팀 안에서 정하세요. So I want to look at um, Can I suggest a few things, but you guys can decide. 팀 안에서 커뮤니케이션을 어떻게 할 건지. I want you guys to decide on how you guys are going to communicate within the team. 왜냐하면 여러분 그 직접적인 의사소통과 간접적인 의사소통이 있는데. Because there's indirect communication and direct communication, right? 그러면 서로 오해가 생기지 않도록 우리는 어떻게 팀 안에서 어떤 걸 어떻게 할까라고 한번 생각을 해보세요. And in order to stop miscommunication happening within the team, I want you guys to think of a game plan of like, okay, so how are we going to do this? 예, 그리고 또 한 가지 여러분의 가족에 대해서 어떻게 생각하는지. Another thing I want you guys to address is what do you guys think about family? 그래서 family time 할 때 여러분에게 가장 이상 이상적인 그림은 어떤 건지. So what is the ideal picture when we talk about family time? 예, 그리고 여러분이 생각하는 연합은 어떤 건지. And what is what does unity mean and what does it look like to yourselves? 그리고 서로 다른 언어가 있을 때 어떻게 우리가 가장 효과적으로 어, 서로를 도와줄 수 있는지. And also when when you have different languages within your team, so how are we gonna like work this out and how are we gonna honor one another regards to language barriers? 예, 그래서 이 제가 몇 가지 제안을 한 거고요. 팀 안에서 뭐에 대해서 얘기하고 싶은지 한번 정해 보세요. So yeah, we're gonna meditate this first and later we're gonna get together in the group and discuss it. 예, 그래서 여러분 지금은 12장에 대해서 이제 한번 묵상해 보세요. So can we all like kind of meditate really deeply into chapter 12?